قول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم حسالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم Plemenita braćo, يدا ماما كي pratio modu i bilo mu je nada se drago i uživo je u tome da ugađa drugima. Pa je nekad u davna vremena, kad je bilo modi nositi dugu kosu, pustio kosu, a njegova majka nije bila time zadovoljna. I govorila mu je, sin košišaj se, nemoj ne sramoti. A on je to odbio. Pa sinko, nemoj to raditi našoj familiji, mi smo ugled. Gde se ošišaj? Kaže, mati, neću. A ona mu reče, kad zaspiš, ja ću te ošišati. A on na to kaže, samo probaj. I majka ko majka, držeći do ugleda svoga i svoje porodice, ošišala je mladića kad je spavao. Osjekla mu je dio kose, <clears throat> tako da je on kasnije morao se ošišati. Kaže, hajmate, nije problem, ja ću se ošišati. Ali kaže, gdje mi pripremi, vodu, da upenem kosu, pripremi mi vode u jednoj banji. I kad je ona to uradila, on je uzeo svoju majku za kose i ugušio je. Obraćo nije jednišena priča. Ovo se je dogodilo u sjeverozapadnom dijelu Bosne. Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam kaže u hadisu koji je zabilježio imam At-Tabarani, preko Ebu Bekre radijallahu anu, itnani juadđiluhum Allahu fit dunja al-bagju u okukul validej. Za dva grijeha Allah žalašanuhu daje kaznu još na ovom svijetu. A to je al-bagju, to je nasilje. Činjenje zuluma, nasilja u okukul validej. I zbog neposlušnosti prema roditeljima. Onaj ko je neposlušan roditelju, on ne počekuje Allahovu Đalašanu kaznu na ovom svijetu, u vidu siromaštva, u vidu bolesti, u vidu razno raznih iskušenja, a kazna na ahiretu, ako se taj isti čovjek ne pokaje i ako mu Allah Đalašanu mu to pokajanje ne primi, a svevišnji Allah ne prima svako pokajanje, broću. Ako se taj čovjek ne pokaje i ako mu uzvišeni Allah ne oprosti, njega čeka teška kazna na sudnjem danu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه I tvoj gospodar zapovjeda da se samo njemu robujete. Wabil walidayni ihsanan i da svojim roditeljima dobro činite. Odmah nakon tauhida, nakon što čovjek izgovori ašhedu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah prihvati islam, obaveza mu je da čini svojim roditeljima dobročinstvo. imma jablugadna indaka l'kibara ahaduhuma. Ako jedno od njih dvoga ili oboje kod tebe dožive starost, fela tekul lehuma uffin, nemoj ni pošto da bi rekao uff, Znate što kada Ibn Abbas radijallahu anhu, da je postojala blaža riječ od ove uf, Allah Đelešanu bi je spomenuo. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما إنما نبوشتو تيراتي أسبا وقل لهما قولا كريما إبلاغ ريتي إم غوري وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إرتي gospodaru, smilo im se, jer su oni mene, kad sam malahan bio, kad sam nemoćen bio, oni su mene pazili odgajali su me i čuvali su me od zla, a nastojali su mi svako dobro priuštiti. Svi smo mi, braćo, bili djeca, a naše su majke oko nas igrale. Svi bez izuzetka. Svi smo bili djeca, a naši su očevi gledali da na bilo koji način zarade pa da ne budemo gladni i da ne moramo pružati ruku A onaj ko pruža ruku drugima, on zna kakav je to osjećaj. Ibn Omer, radijallahu anhu, pripovjeda da je Rasulullah, alaihi salatu wasalam, kazao sljedeće. Thalathatun kad harram Allahu alaihimu l'đanna. Trima kategorijama ljudi Allah Đalašanu će zabraniti da uđu u džennet. Tri kategorije ljudi, braćo, neće ući u džennet. Znate ko su oni? To su mudminul hamri, notorni alkoholičar, vala akoli vali dejhi, i onaj koji je neposlušan svojim roditeljima, to me, braćo, dženneta nema. Nek umre na seždi. Ako nije poslušan roditelju, neće ući u džennet. وَدَّيُّثُ الَّذِي يُكِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْسَ I onaj čovjek koji nije ljubomoran i koji gleda svoju porodicu da radi što šta? Svoje sestre i svoju hanumu i svoju djecu, a nije ljubomoran zbog toga. Pa kakva god žena izašla napolje, njemu je to sve jedno. Taj čovjek je the youth, onaj koji nema ljubomor. I Rasulullah kaže, U pouzdanom hadisu koji smo navali, a koji je zabilježio imam Ahmed, takav čovjek neće ući u džennet. Imamo tu, braću, još jedno zastrašujuće predanje od Rasulullaha, ali ih i salatu wasalam. Koje je zabilježio imam Taberani, preko Ebu Umame, radijallahu anhu, koji kaže sljedeći, ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة od tri kategorije ljudi Allah Đalešanuhu na sudnjem danu neće primiti ni obavezni namaz, ani dobrovoljni namaz. Ni jedno dobro djelo mu Allah neće primiti. Koje su to tri kategorije, ja rabbi? Resulullah kaže Akun, onaj koji je neposlušan svojim roditeljima. Taj čovjek na sudnjem danu neće, neće mu biti kabul ni farz, ni na fila. Ni obavezni zekat, ni dobrovoljna sadaka. Ništa. Allah mu ništa primiti neće. Druga kategorija je men nanun, onaj koji drugima spočitava svoje dobročinstvo. Spominje, ja sam ti dao, sjećaš li se da sam ti pomogao, da nije mene bilo, niko ti ne bi pozajmio novca. I treća kategorija je mukedzibun, uo mukedzibun bil kader. I onaj čovjek koji negira kader, koji kaže, da Allah Želešanu mu nije odredio ništa da ne postoje sudbina. A to je šesti imanski šart po jednoglasnom mišljenju svih muslimana. I onaj ko negira jedan od ovih, on nije musliman. Isto ko da kada na ovu bila tala ne postoje meleke. Nisu postojale objave, ne mora se vjerovati u sudnji dan. To je šesti imanski šart i koga zanegira on je keatir po jednoglasnom mišljenju svih učenjaka. E vidite s kojom kategorijom je Resulullah alaihi salatu wasalam, spomenuo onoga koja ne posluša tvojima roditeljima. Spomenuo je tu kategoriju s onima koji negiraju jedan imanski šart. I treba monti uzvišenog Allaha da čovjeka sačuva od iskušenja. Šta je dobročinstvo, a šta je neposlušnost? Dobročinstvo prema roditelju je, kako kažu islamski učenjaci, komentatori Kur'ana, da uradiš, da poslušaš roditelja u svemu onom što nije zabranjeno. Roditelju prahalno da mu ideš kupiti nešto. Kada je sin kohami kupi to i to. Ne daje on novac o sebe, nego za tvoj novac. Obaveza ti je da ga poslušaš. Ne da kadeš, dobro je, nego ti je obaveza stroga. Ako to ne uradiš, ti si neposlušan prema roditeljima i zaslužuješ vada i adu billah, da nas Allah sačuva da potpaneš u ove kategorije koje je Rasulullah alaih sallatu salam naveo, odnosu u ovu kategoriju koja je neposlušna prema roditeljima. Babo kaže sina, haj kod mene na kahu dođi, a tebe to ne zadržava, pardon, ti zbog te kahve nećeš počiniti haram i nećeš ispustiti vađib, obaveza ti je da roditelja poslušaš. Kaže, dođi, pravi mi društvo, ali ja, babo, ne pijem kahu, ali dođi, sine, kod mene i pravi mi društvo. Farz ti je da to uradiš. Farz ajn, jer niko umjesto tebe to ne mere uraditi. Čak neki učenjaci kažu da je obaveza ne neki, nego većina učenjaka, kako to navodi imam Al-Kalafi u svome dijelu Al-Furuk, kaže da je stav većine učenjaka da roditelja moraš poslušati u onome što je <clears throat> što je sumnjivo. Babo donio meso, a ti sumnjaš je to meso halal. Ne znaš. I on kaže, ja ne znam, ovo je meni sumnjivo. Ali kaže, gdje sine, jed sa mnom. Farz ti je da to uradiš. Nije poželjno, nego je farz. Zašto? Zato što je sustezanje od sumnjivih stvari oblik neobavezne pobožnosti. Nije čovjeku farz, da se sustegne od sumnjivih stvari. Nešto sumnjivo, nije mu fars, to je poželjno. A poslušnost roditelju je fars i to moraš uraditi. I farzu se uvijek daje prednost u odnosu na ono što nije fars, što je oblik poželjne pobožnosti. Čak neki učenjaci idu do otle, braćo, da je obaveza muslimanu poslušati roditelje nevjernike, dakle, kršćane, kad kažu sine nemoj ići u borbu na lahom putu. A borba na lahom putu u ovom slučaju kad nije farz ajn, kad se ne mora ići. Roditelji mnogobošti i traže da ti ostaneš kod njih. Po mišljenju nekih učenjaka moraš ih i u tome poslušati i ostati kod njih. Pa šta braće onda reći o muslimanima koji svom babi iz pika kaže neću. A ne smije to uraditi. Šta reći braću o muslimanima koji padaju na seždu uzvišenom Allahu, a isti taj gospodar svjetova im kaže وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا I tvoj gospodar zapovjeda da se samo njemu robujete i da svojim roditeljima dobro činite. Šta reći braću o muslimanima koji će gledat svog roditelja kako se pati, a on ne da, neće da mu pomogne jer ima negdje tamo neku kasu u koju trpa i u kojoj štedi. A babo mu nema ono osnovno. Ako roditelj traži da čovjek učini haram i da ga u tom slučaju posluša, tad čovjek nije dužan to uraditi. Ako traži bilo šta mimo toga što je mubah i što je mendub, čak što je mekruh i što je sumnjivo, čovjek je dužan u tome da posluša roditelja. Ako ajetu koji smo navali, Allah žalašanu mu kaže وَلَا تَنْهَرْ هُمَا i nemoj ih tjerati o sebe. وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا i reci im lijepe riječ. Šta ovo znači? Allah ibn Ebu Rabah alaihi rahmetullah, kaže da ovo znači da se svome babi obraćaš sa riječima babuka moj. Ne imenom, ne prezimenom i ne nadimkom, nego da mu kažeš babuka i da svojoj mami kažeš majčice moja. Zanimljivo je, braćo, da među muslimanima ima onih ljudi koji odrastaju, a nikad nije izgovorio riječ babo, kamoli babuka, sprda se s time i to je njemu smiješno kad čuje. A isto je smiješno djeci, ali smiješno odraslima, kako će ja svome babi reći babuka? Ibrahim a.s. je svome babi, koji je nevjernik bio, govorio ja ebeti, četiri puta ga oslovljava sa <clears throat> ovo moj babuka. A zanimljivo je da prevodioci Kur'ana to ne prevode tako, jer je možda u našem jeziku neobičajeno. Ja ebeti, ovo moj oče. A u arapskom jeziku još snažni izrazija, izrazija ja ebetahu, o očiću moj. Gdje smo od ovih kur'anskih ajeta? Umrimo na sežni, ali ako roditelji ne budu nama zadovoljni, vallahi ćemo u vatri goriti i tamo ćemo završiti. Umri na sežni, pogini na Allahovom putu, ali ako tvoj roditelj tobom ne bude bio zadovoljen, nećeš na sudnjem danu dobro proći. Zbog čega ovo govori? Zato što Ibn Omer radijallahu anhu pripovjeda da je Resulullahu alaihi salatu wasalam došao jedan čovjek i rekao mu Allahu postaniće došao sam da ti dadem prisegu učinio sam hijđru da braćo hijđru nije živio s kafirima prihvatio islam i odmah odlazi u muslimansku zemlju prihvatio sam Allahu postaniće islam i dajem ti prisegu da ću učiniti hijđru doći ću kod tebe ovdje i da vodim borbu s tobom na Allahom putu da budem u tvojim safovima A Rasulullah ga upita, jesu li ti živi roditelji? Koji su možda bili nevjernici? Jesu li živi? Kaže on, jesu, živi su i ostali su plačući. Rasplakao sam roditelje što sam krenuo od njih. Šta, im Rasul, šta mu Rasulullah kaže? Idheb fa adhikuma kema abkejtahuma. Vrati se kući i unesi radost u svoje roditelje i vrati osmijeh na njihovo lice isto onako kao što se ih rastužio. A Muavija Esulemi radijallahu anhu dolazi Rasulullahu sallallahu alihi wasallam i kaže Allahu poslaniče želim se boriti s tobom radi zarad Allahova lica i zarad nagrade na akiretu. Ne želi slavu i ne želi svoje fotografije širiti po profilima držeći pušku na ramenu i smatrujući da niko na Dunjaluku nije pametniji od njega i da je on postigao vrhunac, da je već u džennetu, eto, samo još treba ono jedno tane da doleti i da on bude u džennetu. Nego kaže Allahu poslaniće, želim s tobom voditi borbu zarad Allahova lica i zarad nagrade na ahiretu. Pa ga Resulullah upita, jel ti živa majka? Kaže on, jes. A, a, a Resulullah mu reče, teško se tebi vrati sa kući i čini ovo ovaj dobročinstvo. Pa ovaj ashab priđe poslaniku s druge strane i kaže Allahu poslaniče, možda još blaže, želim se s tobom boriti zarad ahireta i Allahove nagrade, zarad Allahova lica. Želim poći u borbu, pa ga poslanik opet pita, jel živa majka? Kaže, jest, vrati se opet. Ko da mu je rekao, nemoj me više pijeti. Odgovorio sam ti, vrati se. I onda mu Muavija radijalahu anhu prilazi iz prijeda, jer su oshabi običavali poslanika sallallahu alaihi sallam postavljati mu više istih pitanja. Ne bi li se smilo ovo i rekao, hajde. Dolazi mu iz prijeda i kaže Allahu poslaniće, želim se boriti s tobom na Allahom putu zarad nagradi, zarad ahirete, zarad Allahu alica. Pa ga poslanik upita, jel ti živa majka, kada jeste? znate šta mu je onda rekao? Kamo sreće da ovaj braćo hadis bude na našim profilima, a ne tamo neke gluposti. Ovaj hadis il zem rič lejha fe innel džennete zemme ne odvajaj se od majčinih nogu jer ćeš na taj način džennet zaslužiti. Nije Resulullah rekao čini dobročinstvo treći put, nego je rekao il zem rič lejha ne odvajaj se od njezinih nogu Ko da hoće reći, kad ona sjedi na foteli, ti sjedi pored. Nemoj sebi dozvoliti taj luksuz da sjediš u foteli, a babu na podu. Nemoj sebi dozvoliti luksuz da uzimaš najbolje komade mesa iz one pite ili stepsi, a babo gleda, jadan šta će ga zapasti. Če bari kumpiramo ostati. Nemoj sebi to dozvoliti. Nemoj sa babom ni jesti ako znaš da ne mereš kontrolsati svoju ruku. I ako će dvoje ruka prije poleti. Kaže, babo, gdje ti jedi, ja sad nisam gladan. Pa jedi ono što ostane. Wallahi će Allah Đulašanu u tebe tako pogledati. A bude se svog roditelja smatrao jednim od mnogih, neće daleko dogurati. Tako mi Allaha nećeš daleko. Bude se smatrao roditelja jednog, jednom, jednog od mnogih. Babo, pa ima još baba. Majka, pa ima svak majka. Tvoj babo je jedan i tvoja majka je jedna. Ako su živi, ne propuštaj dan a da se ne javiš makar jednom SMS porukom ili pozivom. Ne propuštaj dan ako je roditelj umro i preselio na bolji svijet, a da ne kadeš gospodaru moj. Evo dove robbir hamhuma kema rabbejani sagira. Allahu smiluj im se jer su oni mene držali ko na dlanu dok sam ja valehan bio i ništa nisam znao. Da nije tebe bilo gospodaru i njihove pažnje, ne bi insan do ovdje doguro, završio bi negdje u kontejneru, kao što neka djeca danas završavaju. Molim uzvišenog Allaha da riječ koje izgovaramo budu dokaz za nas, a ne protiv nas. I da ovo što govorimo i ovo što slušamo bude obavezno razlog da Allah Đelešanu na dunjalu i na ahiretu bude nama zadovoljeno.